notiek kā jau katru, katru mēnesi, katru mēneša otro trešdienu. Un šajā pavasarīgajā laikā, ka varbūt tās eh, nevisai gribās sēdēt pie radioaparātiem, jo ir dažādi dārza darbi, un gribās doties dabā, un gribās varbūt mm, arī baudīt pavasari, pastaigājoties vai kā savādāk. Um, šajā laikā es vēlos jums tādu nelielu impulsu dot, uh, <clears throat> mazliet jūs uzrunāt, tādas veicināt pārdomas. Un šajā raidījumā, pavasarīgajā raidījumā, es uh, vēlētos jums padalīties par tādu lietu, kas varbūt tās vairāk būtu attiecināma uz iepriekšējo mēnesi, kad bija gavēņa laiks, proti par savaldības tikumu. Uh, kāpēc tāda aktuāla lieta? Jo, mm, manuprāt, savaldība ir tas tikums, kas ir vajadzīgs, kā jau, protams, jebkurš tikums, mums ir vajadzīgs visas dzīves laikā, kas mūsu personībai dod zināmu stabilitāti. Uh, <clears throat> mazliet pamatošu, mēs dzīvojam laikmetā, kad uh, apkārt ir zināma visatļautība. Visatļautība tādā nozīmē, ka mums ir viss pieejams. Pieliekot piepūles, dažādās jomās uh, mēs varam gan sasniegt daudz ko, gan uzzināt, gan panākt, gan dabūt. Mums ir pieejami daudzi resursi, mums ir uh, pārsātināta informācijas <clears throat> uh, pieeja. Mēs nedzīvojam laikmetā, kad cilvēki studē grāmatas, stājās universitātēs, lai bagātinātu savu garīgo pasauli, lai uzzinātu par senajām civilizācijām, par kultūru, lai veiktu ko diženu, ko atklātu, ko neparastu. Mēs dzīvojam laikmetā, kad tas viss ir pieejams, viss ir piesātināts. Ierakstot uh, Google meklētājā, jebkuru atslēgas vārdu, jums piedāvās jau nu, gan gatavas receptes, gan informācijas daudzveidību. Un šajā laikmetā, kad mēs dzīvojam tādā pārpiesātinātībā, mums ir vajadzīga savaldība. Savaldība uz to, mm, nu, principā, jā, uz visām dzīves sfērām. Es uh, pieskaršos galvenajām šodien no tām. Eh, savaldība gan skatīties ekrānā, gan uzņemt informāciju, savaldība attiecībās, savaldība arī savās kaislēs, eh, tieksmēs, mm, iegribās, eh, apetītēs un kārēs. Tas viss ir saistīts ar savaldības tikumu. Bet kas tad ir savaldības tikums? Uh, nu, tādā garīgā nozīmē, morāla teoloģiskā skatījumā savaldība, uz savaldību mēs neskatāmies uzreiz par, kā uz tādu spēju, gribas spēka spēju kontrolēt savu apetīti. Nu, es tiešām runāju par, par kūciņām, par pelmenīšiem, par pīrādziņiem. Savaldība <clears throat> uzreiz nenozīmē, kad cik es apēdu vakarā, vakarā pīrādziņus, uh, eh, 10 vai 12, ja, un, un ja tikai 7, tad es biju savaldīgs un, un turēju sevi grožos. Nē, savaldība arī tā, protams, ir savaldība, mm, spēja valdīt pār, pār savām iek, apetītēm un iekārēm, bet šajā, šajā tajā pirmajā aspektā es vēlētos eh, runāt par savaldību, kā spēju valdīt pār savu sirdi. Un arī <clears throat> morālteoloģiskajā un arī likumiskajā līderībā mēs runājam, runājam par savaldību kā par spēju valdīt par savu sirdi. Un ko tas nozīmē? Mēs zinām, ka mūsos visos ir dažādas šīs sirds tieksmes. Mūsos ir kaut kas skaists, patiesis, kas dzims no mūsu sirds. Tās ir cēlās jūtas, mīlestība, sajūsma, abrīna. Uh, mm, prieks un tā tālāk. Un tā pašā laikā mēs zinām, ka mūsu sirdī arī ir visas nesakārtotās tieksmes, kas bieži vien mūs verdzina, mūs pakļauj, uh, liek mums justies nelaimīgiem, jo mēs no tā ciešiem. Jebkura, jebkura negatīvā izpausme, dusmas, naids, skaudība. Um, <clears throat> aizvainojums, eh, grūtsirdība. Tās, man liekas, ir, manuprāt, indes, kas mūs saindē. Un cilvēki var nodzīvot ar in, šīm indēm, ar tādu dzīves neapmierinātību, rūkumu, depresiju. Depresija jau tas būtu tāds vairāk jau sekas eh, tam sirds stāvoklim, no, var nodzīvot visu dzīvi. Uh, Un šeit mums var nākt tiešām izpratne par savaldības tikumu, par sirds tikumu, par gribas spēka tikumu, jo ir iesaistīta gan griba, spēja valdīt, saņemt sevi rokās, spēja atpazīt, spēja mm, savaldīt, gan arī uh, sirds ir iesaistīta, jo sirdī dzimst mūsu visas vēlmes un iekāras, un, un, un arī prātā. Um, savaldība mums var nākt palīgā, kad mēs apzināmies, kas ar mums notiek un kā mēs, mēs sākam meklēt veidus, kā mēs ar to varam tikt vaļā, uh, tikt galā. Nu, lūk, <clears throat> līdz ar to savaldība pirmām kārtām, kā jau es, es, es ieminējos, tā ir spēja valdīt par savu sirdi. Uh, Uh, spēja savaldīt savas visas negatīvās tieksmes, ne, negatīvās skaislas. Un atzīsim, ka mums visiem viņas ir, visos mūsos, ikvienā no mums vairāk vai mazāk virmo gan uh, dusmas, gan uh, neiecietība, gan naids, gan aizvainojums, gan grūtsirdība. Kaut kur parādās citam, protams, vairāk, citam mazāk. Tas ir atkarīgs uh, pirmkārt no iedzimtības. Mm, ir cilvēki, kuri piedzimst ar labu ģenētisko mantojumu, un, un viņi ir dzīvē tādi iekšēji stabili. Jā, viņus grūti izsist no līdzsvara, viņi ir gan mērķtiecīgi, gan, gan arī viegli pārvar negatīvās tieksmes. Uh, Negatīvās tieksmes, kas ir viņos, viņi viegli viņām iet pāri, viņi apzinās un iet tālāk. Savukārt, ir cilvēki, mēs zinām, kas iekrīt kā bedrē, iekrīt grūtsirdībā, iekrīt, uh, <clears throat> iekrīt tādās aizvainojumā, dusmās, uh, Ah, no kā rodās arī citi netikumi. Tā kā mēs šajā sezonā pieskaramies tikumu tēmai, <clears throat> nu, apkārt vai maz, vairāk vai mazāk grozamies ap tikumiem, jā, iepriekšējos raidījumos arī, ah, tad, ah, tad, tad ir mums arī netikumi, un netikumi ir tie, kas mūs, nu, jā, saindē, mūs bremzē un pat mūs pazudina, jo ir netikumi, kurus neizravējot, ar kuriem necīnoties, tie pārvēršas par tādu kā sērgu, kā indi, kas saindē visu dvēseli un arī ķermeni. Un tad parādās atkarības, tad parādās uh, dzīves bezcerība, depresija. Tās jau ir sekas, ka cilvēks vairs netiek vaļā. Nu, lūk, un, bet cilvēkam ir dots savaldības tikums, uh, kā spēja ieraudzīt un sāk kaut ko darīt sākt, eh, sākt eh, kaut ko darīt ar to eh, negatīvo, ar to varbūt tās destruktīvo, kas mūsos katrā ir. Un ko es vēl gribēju piemetināt, jā, es jau ieminējos, ka mūsos katrā ir gan, gan, gan dusmas, nešķīstība un tā tālāk, vairāk vai mazāk. Un, un, mm, Mm, man grūti ticētos, ja būtu cilvēks, kurš pateikt, nē, man tādas domas pat prātā nav nākušas. Ja? Tur, eh, nezinu, kaut kādas nešķīstības vai, vai, vai, vai kaut kādas eh, kārdinājumi, ja, kas uzvirmo. Eh, tie visi vairāk vai mazāk mūsu, mūsu dzīvēs parādās. Jautājums, kā jau es teicu, ir, kā mēs ar to tiekam galā. Un līdz ar to savaldības tikums ir tas, kas mums palīdz ar to tikt galā. Spēja valdīt pār tiem, spēja uh, <clears throat> savaldīt kā trakojošu zirgu, ja mūsos virmo eh, kāda skaislas kāres, eh, eh, tad mēs cenšamies, cenšamies ātri ieraudzīt un ātri sevi apturēt šīs, šīs tieksmes. Un, jā, <clears throat> mm, Protams, eh, protams, eh, tas nav viegli. Tas nav viegli. Ir eh, garīgās skolas, ir padu, garīgie padomdevēji, konsultanti, garīdznieki, psihologi, terapeiti, kas savā ziņā palīdz ar to strādāt, palīdz tam ehm, mm, ar to tikt galā, bet, protams, cilvēkam pirmkārt pašam ir jāvēlas un, un, un jāmāk jau <clears throat> kaut kādā mērā. Um, tos pirmos impulsus noķert. Ja? Un to mēs saucam par savaldību. Proti, spēja uh, uzlikt savu gribas spēka ķēpu uz to negatīvo, destruktīvo, kas mūsos virmo. Bet ar to savaldības tikums nebeidzas. Mm, tā ir tikai pirmā daļa. Uh, pirmā, pir, pirmā puse. Uh, otra puse ir mūsu cēlās jūtas, mūsu cēlē nodomi, mūsu cēlās uh, tieksmes, kas, kas mūs mudina darīt labu. Un savaldības tikums ietver arī sevi spēju darīt labu, proti pateikt jā visiem tiem skaistajiem, eh, skaistajām iedvesmām, impulsiem, dievišķajiem impulsiem, kas kuri cilvēkā dzimst. Proti, eh, ja es redzu sevi negatīvās tieksmes, vai tas būtu dusmas, necietība vai aizvainojums, mēs varam aizstāt tās, jeb likt vietā, mm, tās vietā kaut ko labu. Un parasti arī gan coaching sesijās, gan ar psihologiem strādājot, parasti ir šis jautājums. Labi, tu tiksi galā ar savām, savām, savu neiecietību, labi, tu tiksi galā ar savu kaut kādu nesavaldību, bet ko tu liksi tā vietā? Tad savaldības tikums uh, piedāvā tādu, ja tā drīkst izteikties, ja piedāvā tādu funkciju, kā likt vietā, piemēram, pateicību. Ja man ir grūtsirdība dzīvē, liekas, ka viss ir slikti, viss nu, valsts, kurā mēs dzīvojam, nu, jā, tur ne tāds prezidents, ne tāda valdība, nu, un tā tālāk, ne tāda nodokļu sistēma. Cilvēks, kur nu viņā ir zinām grūtsirdība, jā, bet ko mēs varētu likt vietā? Un tā vietā mēs varam likt, pirmkārt, ir jāsaprot, ka tas ir kā piemērs, ko es tagad tā minu. Jāsaprot, ka katra diena mums ir dieva dāvana dot. Ja es šodien varu piecelties, elpot, just emocijas, man rokas, kājas, kustās, es varu iet satikt cilvēkus, mācīties, izzināt. Uh, Tā ir liela dāvana, un man ir šī dāvana jāapzinās. Un, kad mēs apzināmies, ka mums tiek dāvāta dāvana, kāda mēs kļūstam, mēs kļūstam pateicīgi. Mēs nekurinam, mēs uh, pieņemam dāvanas, un grēks jau būtu, grūtsirdība ir grēks, mm, mm, tāda dzīves nomāt, nomāktības kultivēšana sevī, vairošana sevī arī ir grēks. Ja, proti, mēs pagriežam dievam muguru. Mēs pasakām, nē, lai arī cik dzīve, lai arī cik skaista dzīve tu man esi devis, labus vecākus, veselus bērnus, labus draugus, es tomēr teikšu, ka dzīve ir slikta. Tas jau ir velk, <laughs> tā, ja tā var teikt, tas jau velk uz, uz grēku pret svēto garu. Ja, proti, nepateicība par dzīvības doto dāvanu. Un līdz ar to, lai šī inde mūsos neizplatītos, mēs esam aicināti veidot ar savaldības tikuma palīdzību, jeb ar mūsu gribas spēku, ar apzināšanās tādu zināmu sabas uh, uh, līdzdalību, uh, veicināt sevī šo pretējo, pretējo jūtu, pretējo izpausmi. Ja man ir grūtsirdība, es viņu fiksēju, jā, varbūt mani noslēdz uz grūtsirdību, varbūt mani noslēdz uz kādu citu netikumu, nesavaldību, vai, vai dusmošanos, vai nešķīstību, vai skaudību. Ja? Jebkuram netikumam uh, savaldības tik ar savaldības tikumu mēs varam likt spēkā likt pretī, likt pretī kaut ko labu, kaut ko skaistu. Tas ir viens no veidiem. Protams, es mm, nevaru runāt par, par katrs gadījums ir individuāls, ir gadījumi, kuros vajadzīga tiešām speciālista palīdzība, bet līdz kaut kādam noteiktam, noteiktai robežai mēs ar savu dvēseli, ar savu uh, Mm, ar savu, ar savu personību uh, varam strādāt, ar savu iekšējo pasauli. Mēs varam viņu izkopt. Ja mums vajadzētu tikai speciālistus, tikai tik līdz man uznāks līdz garstāvoklis, es skrienu pie psihologa. Nu, ne taču. Varbūt tas ir jāiet pastaigā, varbūt jāiedzer garšīga kafija, varbūt ir brīdis, kas sevi jāiepriecina, vai tieši otrādi jādod kāds šoks, kāds foršs skrējiens, treniņš, pelda augstuma, augstā, augstā, mm, eh, augstā dušā dīķī. Ja? Mm, proti, mēs, mums ir iespēja rīkoties. Un tāpēc jau cilvēkam ir šie tikumi dot proti, tie ir viņa, kā es jauniešiem parasti saku, tā ir, tas ir cilvēka superspējas, kas mūsu dvēselē piemīt, lai mēs spētu ar sevi strādāt. Tāpēc, Tāpat kā pārējie tikumi, mēs iepriekšējos raidījumos esam runājuši, apdomība, drosme. Drosme jau psihologs neiedos, vai, vai kāds terapeits, vai, vai kāds. Uh, <clears throat> konsultants, ja, tev drosme sevi ir jātīsta, pārvarot bailes. Ja, kā tad drosmi mēs attīstām, mēs pārvaram bailes. Un tāpat ir arī ar mērenības tikumu, ar savaldības. Mērenības tikumam ir šie divi, divi vārdi - savaldība, mērenība. Tas nozīmē vienu un to pašu. Es ievēroju mēru, tātad es kaut kur sevi savaldu. Un, protams, runājot par iekšējo pasauli, par garīgo pasauli, mēs sevi savaldam tajās lietās, kas traucē, kas grauj mums, mūs pašus un nespēj Eh, un arī eh, atstāja negatīvu ietekmi uz ārējo pasauli. Eh, nu, lūk, līdz ar to tāds rezumē šim par šo, šo tieši emociju, iekšējo tieksmu, kaislību, tādu mm, virmojumu sevī. Tātad es ieraugu, es reflektēju, ja mani netikumi vairāk kārt atkārtojās, tad es viņus fiksēju, es mācos viņus jau laicīgi pamanīt, un tā vietā, lai viņu, viņos iekristu, es lieku pretī kaut ko, daru pretī kaut ko. Ja man ir grūtsirdība, es sevī kultivēju pateicību. Es pateicos cilvēkiem, es varbūt uzrakstu nu, nezinu, sociālos tīklos kādu pateicības postu, piezvanu draugam, pasaku, cik labi, ka tu man esi, tu man esi tūs cilvēks, jā, ja? izsaku pateicību vecākiem, kaut kā iepriecinu varbūt viņus vai savus draugus, ģimeni, bērnu, sievu, vīru, jā, ja? proti kultivē pretējo darbību. Šādā veidā mēs varam tādā nu, iesācēju līmenī, <laughs> ja, ja, ja nav kaut kāds patoloģisks eh, noslēdz vai patoloģisks kaut kāds dziļas, dziļas jau novirzes, ja, mēs varam ar, eh, ar savaldības tikumu strādāt. Tā viņš darbojās. Ja? Ieraudzīt negatīvo, bet neieciklēties uz to, uh, un veicināt labo. Jo savaldības tikums ir, tas nozīmē arī sevi attīstīt visu patieso, labo, skaisto, visus tos dievišķos impulsus, nojausmas, intuīcijas, kas mūsos dzimst, ļaut viņām uzplaukt.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 Un vēl tāds veids ir, kā var sevi šo labo uh, veicināt jau kā ieradumu, tas piederēs arī pie mērenības un savaldības tikuma. Es fokusējos uz skaisto un labo. Es eju uz kādu skaistu mākslas izstādi, kura spēja man iedvesmot, kura spēja manī modināt cēlas jūtas. Es klausos kādus skaņdarbus, kas man ir raisa um, brīnišķīgas izjūtas, brīnišķīgus cēlus, nodomus, mīlestības izjūtu, liek pārdomāt mūžīgos jautājumus, meklēt vērtības dzīvē, piešķirt savai dzīvē saturu un jēgu. Tie tie ir impulsi, kas modina mūsu sirdi, rosina domāšanu mūsu prātā, un līdz ar to arī mūsu sirds, mūsu savaldības tikums arī uzplauks. Mēs ne, ne, nefokusējamies uz. <clears throat> nefokusējamies uz negatīvo, kas ir mūsos, mēs viņu tiešām savaldam, iegrožojam, neapslāpējam, jā, jo psihologi arī runā, neapslāpēt. Nu, tas nozīmē, nu, tā kā manī nav, bet kaut kur iekšā ir turos, ja? Nē, es to ieraugu. Un mans uzdevums ir, kā es ar to strādāju. Un tā vietā likt tātad pretī, pretī kaut ko skaistu, cēlu, iedvesmojošu, un vēl labāk, kā jau es ieminēju, apstiprināt to ar rīcību. Ja man ir cēlus jūtas, ko es daru ar viņām? Es Cilvēks sāk rakstīt dzēju, uzrakstīt dzējolī, cilvēks atcer mūziku, cilvēki izrāda pateicību. Cilvēki varbūt tās pateicībā iestāda koku vai, vai sakopja sakņu dārzu vai piedalās kādās sociālās aktivitātēs. Mūsu jebkurš tikums ir jāmēģina, um, attiec, tas ir attiecās arī uz visiem pāriem tikumiem, jebkurš tikums ir jāveicina viņa izpausmi mūsu ikdienas dzīvē. Jo tā ir tāda, kāpēc šajā sezonā mēs runājam par likumiem, tā ir tāda lielākā problēma, ka mēs tā morāli teoloģiski apzināmies. Daudz mm, mm, mēs iepriekšējos raidījumos runājam, ja, ka daudz arī garīdznieki, arī dažādās rekolekcijās, jā, mums stāsta, ka nu, tikumi tas ir tā, nu, tās ir baigi labās lietas, ja, mm, mēs viņas apzināmies, jā, vajag vingrināties, vingrināties tikumos, bet ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka jebkuru tikumu mēs mācāmies mm, vingrināt arī sabiedriskajā dzīvē, mūsu attiecībās, mūsu pienākumos, mūsu profesionālajās lietās. Ja? Um, ieraudzīt tur, kur man pietrūks drosme. Kurās situācijās? Jo uh, katra mm, situācija, kas ir tāda negatīva, vai destruktīva, vai uh, vai mūs paralizē, vai nenes labus augļus. Ja? Tā ir norāde, ka pie tā vajag strādāt. Tātad tur ir kaut kas, ja viņi atkārtojās, ir sevišķi, ja, ja man atkārtojas kaut kādas attiecību problēmas, tas nozīmē, ka man pie tā ir jāstrādā. Jā, man ir darba problēmas, vai es esmu nolaidīgs, nu, jebkuru netikumu ņemam, ja, tātad tas nozīmē to, ka uh, tas ir mans izaicinājums. Un katram, kā es teicu, izaicinājumi ir ļoti individuāli. Es nevaru tā, es varu vispārīgi par viņiem filozofēt, ja, bet mēs katrs esam aicināti ieraudzīt mūsu ikdienā, kur tad ir tie triggeri, kā saka, tie grāmatā skābekļi, uz kuriem mēs uzkāpjam, un kāpjam regulāri, un kāpjam gadu no gada, jā, tas nozīmē, pie tā man ir jāstrādā. Un tam ir vajadzīgi tikumi. Drosme, varbūt, varbūt izturība. Ja cilvēkam ir ar attiecībām problēmas, nav, tas nenozīmē, ka uzreiz jāšķirās. Tas nozīmē, ka varbūt tās ir uh, jāstrādā ar sevi, jārunā ar otru cilvēku un ir jābūt izturīgiem. Un tā ir problēma arī jauniem pāriem, jaunām ģimenēm vai pārīšiem, jauniešiem, kas ir iepazinušies. Viņi pie pirmām grūtībām padodas. Nav šis izturības tikums, nav savaldības tikums, nav apdomības tikums. Proti, liekas, vieglāk, es taču, nu, man ar viņu nav nekas kopīgs. Ja? Tu kā iemīli cilvēku, tev viņš liekas labs, tu gribi veidot attiecības, bet parādās grūtības un tu padodies. Tā tad nav izturība. Tā tad jātrenē ir izturības tikums. Nu, tas ir viens tāds piemērs. Ja? Kā trenēt, tad, tad es turpinu veidot attiecības, es mēģinu izlīgt, es mēģinu saprast, es mēģinu apdomāt, apdomības tīkums. Ja? Jā, es uh, Savaldības tikums arī, arī veicina arī izlīkšanu, iz, savaldības tikums arī veicina pazemību. Savaldības tikums ir cieši saistīts ar pazemību. Proti, man ir kaut kur jāizliec sevi, man ir jākļūst pazemīgam, un ne tikai jāizliec, man jābūt arī mērenam kaut kādās izpausmēs, un tam ir vajadzīga pazemība. Ja, ir jāsaprot, pazemība tā ir spēja dzīvot patiesībā. Tas nozīmē, ka es re, ar apdomību izvērtēju, kāda ir realitāte, kādus augļus nes mana rīcība. Un te mēs varētu arī <clears throat> tāda trešais tāds impulss. Mēs varētu nonākt pie tā, ko es sākumā ieminēju, kāda mēs esam sabiedrībā, un, un valdīt par savu sirdi, par savu redzi, par savu dzirdi, prātu, mēli um, ārējā mūsdienu pasaulē kad, kā es teicu, uh, ir pieejama bezgalīga informācijas uh, daudzums, ir uh, dažādi kāres mums tiek piedāvātas. Izbaudi to, izbaudi šito, pagaršo sēnes, pagaršo, pagaršo varbūt jauns alkohols iznācis, pagaršo varbūt tagad tādas cigaretes un elektroniskās un, un, un smaržīgās un vēl nezinu kādas, jā. Tas viss tā kā vilina. Paskatieties, kāds reklāmas daudzums, mm, nu, es eh, ļoti mīlu klausīties eh, mūziku un arī daudzas lekcijas klausos YouTube platformā, jā, tu nevari iesākt klausīties eh, mm, eh, kaut kādu lekciju vai, vai skaņdarbu vai kādu materiālu pētīt, izzin, izzināt, ja tev 30 sekundes, pusminūte tavā apziņā laužas kaut kāda reklāma kaut kāds piedāvājums. Ja? Un tas ir diezgan briesmīgi. Tā ir tāda manipulācija ar cilvēku uzmanību, vēlme pakļaut cilvēku uzmanību, prātu, viņa dzirdi, viņa iekšējo pasauli, un tas ir diezgan briesmīgi. Un šeit mums nāk palīdzīgā savaldība. Ja? Un tie vilinājumi arī, protams, jauniešiem, tā kā es strādāju ar jauniešiem 90%, mm, ar bērniem arī, ja viņiem šie vilinājumi nāk, nu, burtiski virsū, viņš jau, viņš jau skatās, viņam tas liekas, o, kaut kas. Uh, mirdz gar acīm, ja, kas tur ir. Ja, tās reklāmas un viss ir izveidots tā, lai cilvēku um, tā kā slazdā noturētu, noturētu viņa uzmanību. Ja. Protams, uh, ir audzināšanas jautājums, kā mēs ar to strādājam, ar bērniem. Tas tur veselu raidījumu varētu tam veltīt. Ja. Uh, Bet, bet, bet jebkurā gadījumā uh, mums ir vajadzīga šī savaldība. Es, nu, es pagriežu kaut vai es pagriežu to, to vai telefonu, vai ekrānu, ja es pagriežu, vai aizēju nos no viņa, kamēr ir tā reklāma. Jo reklāmas, ja jūs zinat, kuras nevar noslēgt, viņas tev 30 sekundes mirdz gar acīm. Ja? Bet es cenšos. Cenšos uh, neskatīties, ja? tiešām nepiesārņot, ja? jo viss, ko mēs uztveram, kaut kur mūsos paliek nepiesārņot smadzenes. Ja? Un tam ir vajadzīga savaldība. Ja? Tāpat tas arī par materiāliem, kas ir pieejams, kas ir kārdinājumi. Tāpēc daudz cilvēku iekrīt pornogrāfijas, kaut kāda erotisko materiālu kārdinājumos. Ja? Viņš domā, nu, paskatīšos vienu bildīti, jau kāda simpātiska meitene, ja? vai, tur, vai tur kas tur ir, ja? un, un, un viņu ievelk. Ja? Tam ir vajadzīga savil, savaldība jau pirmajā. Pirmajā jau tajā brīdī, pirmajās sekundēs jau sevi apstādināt. Ja? Un tādā veidā mēs trenējam savaldību. Protams, tas ir briesmīgi, ka mūsu laikmetā tas nāk virsū visas, teiksim, gan, gan kārdinājumi, reklāmas, šie, šie dažādas satura materiāli, dažādas propagandas, diemžēl, un arī ideoloģijas, kas tiek pasniegts kā normas. Ja? Te pagājušo nedēļu biju uzaicināts uz uh, Latvijas Kristīgo radio, kur ierunā raidījumu par audzināšanu un seksualitāti ja? bērniem. Bērn, bērniem ja? un tur bija šī smagā tēma, mēs aizskārām. Raidījumu varēs jaunedēļ noklausīties, tur divi raidījumi būs, jā. Ja? Mm, šī laikmeta bērni saucās. Nu, tā nav reklāmas, vienkārši stāst, ka šī tēma bija arī eh, aktuāla. Mēs par viņu runājām, mm, eh, jau, jau arī Kristīgā radio bija uzaicināts, runājām par to, ka cik ļoti arī šajā ziņā vecākiem ir jābūt modriem jauniešiem pašiem ir jābūt modriem, viņiem ir jāmācās saskatīt, kas ir labs, kas slikts. Jā, un, un, un citreiz jaunieši tādā eh, atvērtībā pasaulē viņi pazaudē šo modrību. Viņiem liekas, viss taču ir labs, cilvēki taču ir labi. Ja? Mēs esam dzīvojam multi, multikulturālā vidē, multivērtību tādā vidē. Viss taču ir, ka tik visiem būtu prieks, miers un visi būtu laimīgi. Ja? Nu, tā nav, tā nav. Zem daudzām šiem, šiem, šiem kārdinājumiem slēpjas ideoloģijas, da, zem eh, daudziem eh, žilbinošiem tādiem piemēriem, reklāmām drāmām, filmām, mm, mūzikas klipiem slēpjas kaut kāda ideoloģija. Ja? Mm, un tas ir, tas ir, nu, tas ir, protams, audzināšanas jautājums un cita tēma, bet eh, vecākiem ir jābūt modriem un vienkārši jārunā par to, jārāda, kas ir labs, kas ir slikts, kā atšķirt, kā neatšķirt. Un prieks, ka ir arī programmas un Un akcijas, ja kur, kur stāsta cilvēki, cilvēki cenšas, lai cilvēki domātu, ja, filtrētu informāciju, ja, arī ziņās, kas notiek, arī uh, sociālajā vidē, kas notiek, ne viss, kas tur ir, ko kādi influenceri vai kādi, m, mm, kādi kā saka, troļi, ja, <laughs> gaisu maisa un, un, un šķeļ sabiedrību, polarizē sabiedrību, ne viss tas ir labs, mums jābūt. Šeit ir arī zem savaldības vajadzīga arī apdomības tikums sir, praktiskā sirdsgudrība. Eh, man liekas, mēs par to esam runājuši. Tā ir spēja eh, filtrēt informāciju, <laughs> jā, elementāri izšķirt, spēja analizēt sabiedrības procesu, spēja atšķirt labo no ļaunā. Un, kā jūs zinat, visi tikumi savstarpēji ir saistīti. Jā. Mums vajadzība gan gan apdomība, gan pazemība, gan arī drosme. Drosme iestāties par patiesību ja es noliedzu kaut kādu ideoloģiju vai kaut kādas negācijas vai kaut kādus uh, graujošu satura mm, kaut kādus viedokļus vai informāciju, tad, tad ko es lieku pretī? Man ir vajadzīga drosme piedāvāt labu kaut ko. Proti, labu piemēru, ja es strādāju ar jauniešiem vai bērniem vai ģimenē, tāpatās es piedāvāju citu piemēru. Kāpēc mēs neskatāmies šādas filmas, vai kāpēc mēs, uh, nu, nezinu, nepiedalāmies kaut kādās tur tādos vai tādos pasākumos, vai, vai mums nav tas un tas. Ja? Nu, tāds konkrēti piemērs katrā ģimenē var atrast. Ja? Jo ģimene ir tā, kas veido šo morālo sistēmu, šo morālo rāmi, kurā bērns iemācās atšķirt labo no ļaunā. Nu, lūk, un tam ir vajadzīga savaldība. Ja, un savaldība, kā jebkurš, kā tagad saka, tikums, man patīk vārds tikums, bet moderni būtu teikt morālais ieradums ar uzsvaru uz ieradums, ieradumos mēs vingrinamies. Un tad tāds noslēguma, noslēguma tāda, tāds uh, kopsavilkums, izvilkums, ja, ir tā, ka, jā, savaldības tikums ir spēja valdīt par savu sirdi, par savām tieksmēm, pirmkārt mūsu iekšējā garīgā pasaulē, spēja valdīt par savām negatīvām emocijām, un savaldības un mērenības tikums nozīmē arī spēja izkopt sevi cēlās jūtas, labos impulsus, visu skaisto, patieso labo, kas cilvēkā dzimst, arī šie dievišķie impulsi, dievišķās iedvesmas, svētā gara iedvesmas, kas mūsos dzimst, arī arī nozīmē, ka es pār savu sirdi valdu, es ļauju uzplaukt. Man ir pietiekami liela brīvība, lai manī uzplauktu viss labais un skaistais. Nu, lūk, darbie draugi, tā kā tāds mazs pavasarīgs impulss, neaizkavēšu jūs vairāk, tie, kas klausījās un noklausījās līdz galam, baudam pavasari, um, plaukstam pretī labajam un skaistam, plaukstam pretī viens otram, ejam dabā, protams, jā, bet esam arī modri savā garīgajā dzīvē. Lai jums skaista um, nedēļas, nedēļas otrā puse, lai jums skaists pavasaris, um, mēs ar jums tiekamies nākošais mēnesis, iespējams, ka nākošais mēnesis laikam tad maijā mums ir pēdējais pēdējais raidījums pirms brīvlaika, to, to es precizēšu. Pirms vasaras brīvdienām. Un, un, un, un, un. Jā, paldies arī ziedotājiem, paldies Radio Marijai, visiem darbiniekiem, arī tie, kuri man atgādina, kad man ir svēts pienākums ar jums dalīties ar tām atziņām un tām vērtībām, pie kurām es esmu nonācis. Un paldies Radio Marijai visam kolektīvam. Un lai jums skaista šī, šī gan šī nedēļas otrā puse, gan arī viss skaistais pavasara laiks. Uz redzēšanos! Paldies! thank you